Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 11, 1980 Na-elevate bilang diocese ang Noy Prelatura ng Tagum sa bisa ng kautusan ni Pope John Paul II. Kasabay nito, itinalaga rin bilang unang Bishop Ordinary ng Diocese ng Tagum si Bishop Pedro Dean habang Auxiliary Bishop si Reverend Ramon Villena. Sakop ng Diocese ng Tagum ang buong lalawigan ng Davao del Norte maliban lamang ang katimugang bahagi ng Lasang River at Samal Island. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.